บุ๊กทู เจ็ดสิบเจ็ด siedemdziesiąt siedem, 77. เหตุผลบางประการสาม uzasadnić coś, trzy, Uzasadnić coś. 3. ทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะ dlaczego nie je pan, pani, tortu? Dlaczego nie je pan pani torta? ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะ Muszę schudnąć. Muszę schudnąć. ดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะ Nie jem, bo muszę schudnąć. Nie jem, bo muszę schudnąć. ทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะ Dlaczego nie pije pan, pani, piwa? Dlaczego nie pije pan pani piwa? ดิฉันต้องขับรถค่ะ Muszę jeszcze prowadzić. Muszę jeszcze prowadzić. ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะ Nie piję, bo muszę jeszcze prowadzić. Nie piję, bo muszę jeszcze prowadzić. ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะ Dlaczego nie pijesz tej kawy? Dlaczego nie pijesz tej kawy? มันเย็นแล้วค่ะ Jest zimna. Jest zimna. ดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะ Nie piję jej, ponieważ jest zimna. Nie piję jej, ponieważ jest zimna. ทำไมคุณไม่ดื่มชาคะ Dlaczego nie pijesz tej herbaty? Dlaczego nie pijesz tej herbaty? ดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะ Nie mam cukru. Nie mam cukru. ดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะ Nie piję jej, bo nie mam cukru. Nie piję jej, bo nie mam cukru. ทำไมคุณไม่ทานซุป Dlaczego nie je pan, pani tej zupy? Dlaczego nie je pan pani tej zupy? ดิฉันไม่ได้สั่งค่ะ Nie zamawiałem. Zamawiałam jej. Nie zamawiałem, zamawiałam jej. ดิฉันไม่ทานซุป เพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะ Nie jem, bo jej nie zamawiałem. Zamawiałam. Nie jem, bo jej nie zamawiałem, zamawiałam. ทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะ Dlaczego nie je pan, pani tego mięsa? Dlaczego nie je pan pani tego mięsa? ดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะ Jestem wegetarianinem. Wegetarianką. Jestem wegetarianinem, wegetarianką. ดิฉันไม่ทานเนื้อ เพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะ Nie jem go, bo jestem wegetarianinem. Wegetarianką. Nie jem go, bo jestem wegetarianinem, wegetarianką.